лікаря не треба, сказав Ірша. Я розхвилююся ще дужче, хіба що валідол, аптека недалеко. Василь Васильович гукнув це вже з коридора. Брязнули двері, на сходах загупотіли кроки. Ірина стояла біля столу бліда, розгублена, без окулярів, і від цього якась беззахисна. Здавалося, вона навіть поменшала. Голову тримала, немов поранена птаха набік. Зненацька здригнулася і кинулася до ірші, вхопила обіруч його ліву руку, тиснула, погладжувала її, мабуть, не тямила, що робить. Дуже болить. Вже полегшало. Не вірю. Кажу ж тобі. Ірша випростався і взяв обома руками її руку. У цю мить в Ірининих зболених очах змигнули рожеві вогники, і вона запитала підозріливо ти навмисне спровадив його? Хочеш щось сказати? Ну, що ти, ко? Кволо усміхнувся. Ти ж знаєш, як воно в мене буває напливами. Це називається приступ. Ні, приступ трохи інше. А з тобою я справді хотів побути, хоч сказати мені нічого. Вона підвелася і стояла, притиснувши до грудей руки. Що я наробила? Прошепотіла тихо і страшно страждання враз зів'ялило її обличчя. Воно в одну мить постаріло і стало майже негарним. Прохрипів годинник, вибив свої чверть години і стукотів далі, та так голосно і нерівно, що, здавалося, то стукотить хворе серце. З віконечка, звісившись, виглядала зозуля. Вона виглядала завжди. Щоб вона викукнула, її треба запхнути назад і зачинити дверці. Те часто в доброму настрої робить Василь Васильович. Вона подумала, що більше цього він не зробить ніколи. Під вікном в песик і потягнув свій дзявкіт кудись далеко. Це мені кара, так само тихо додала вона. Я знала, щось мусить статися. З першого дня знала. Іринко, ко, спробував він дотягнутися до неї рукою і не дістав. При чому тут ти? Не край собі серце. Як при чому? здивувалася вона. Василь, він такий недосяжно благородний. Як він тебе захищав, а я. Ні, це я, Ірино. Я в усьому винуватий я. Усе себе вмовляв не казати йому, все відтягували. Ну і ось знову потер під сорочкою рукою, неначе котком хто проїхав по грудях. Сказав, і ліва брова ледь смикнулася і опустилася вниз. Цей незнайомий порох знову щось розтопив у її душі. Їй подобалося в ньому все. І не те, що була засліплена своєю любов'ю. Навпаки, вона весь час спільно придивлялася до нього, і кожна нова відкрита рисочка тривожною радістю торкалася її душі. Зараз вона відкривала в ньому якусь особливу зібраність у тяжкій біді, на останнім життєвім рубежі він ставав на її захист, брав на себе її провину сльози підступили їй до очей. Ірині треба було докласти зусилля, аби не кинутись йому на груди і не розридатися. Лякало одне це може їх знищити доконечно.